Kodėl taip ilgai europiečiai neplaukioja į Indiją? Kelios priežastis. Viena intelektualinė, tai Herodoto istorija. Jis aprašė finikiečius, kurie nuplaukė, apiplaukė Afriką. Tiesa, plaukė tris metus. Na tai jeigu į vieną pusę tris metus, į kitą tris metus, tai čia žinot kažkas panašaus, kaip dabar nuskristi į Marsą ir grįžti atgal. Brangu, neaišku, kam to reikia ir mažai šansų, kad viskas pasibaigs geruoju. Kita priežastis buvo Tiesiog pažiūrėkite į 16 skaidrę ir, ir pamatysite jūrinės srovės. Apie jas mažai, ką tuo metu europiečiai žinojo, bet, bet iki Gvinėjos įlankos dar buvo galima gana palankiai srovių, šaltų srovių būti e, atplukdytam. Bet vėliau vakarinė Afrikos pakrantė, tai iš pietų į šiaurę srovės, stiprios tos srovės, plaukimas ten yra gana košmariškas. Kad jo išvengti, e, gudrus portugalai sugalvojo plaukti kuo toliau į, į Atlantą, Ir tada griežtai į pietus ir e, išvesti savo laivus e, į pietinį Afrikos iškišulį. Na, e, kitaip tariant, Amerikos atradimas buvo neišvengiamas. Jeigu ne Kolumbas, tai atsitiktinai Portugalai būtų Ameriką atradę. Tiesą sakant, tai taip ir nutiko. Eilinės kelionės į Indiją metu buvo atrasta Brazilija. Panaši problema buvo ir plaukiant palei Afrikos krantus Indijos okeane. Jeigu nežinoti e, masonų, tai yra periodinių e, į vieną pusę e, pučiančių ir traukiančių vėjų, tai tas plaukėjimas galėjo būti labai komplikuota. Portugalai tą sužinojo. Sužinojo ir puikiai panaudojo. E, Plaukėjimas palei Afriką dažnai siejamas su infantu, na, princu Enrique jūrininku, nors šiaip tai taip, jisai infantė Dom Henrike de Avis, e, Kristaus ordino mm, vadovas. Kristaus ordinas tai reformuotas tamplierių ordinas. Šia visi samokslo mėgėjai su tais tamplieriais labai džiaugiasi, e, bet jo kryžius tamplieriškas e, perėmė tiesiog Portugaliją. Jeigu prancūzai tamplierius tiesiog išžudė, kitose šalise leido arba įstoti į naujus ordinus, va Vokietijai kryžiuočio ordiną įstojo ir taip jau pasiutęs buvo jis galutinai e, po to nuėjo šunkeliais. Na, o Portugalijai sukūrė naują ordiną, perimdami tamplierių e, turtą, Ir tas princas Enrique tapo vadovu. Čia jo tas atvaizdas, tai jis na, toks būti negalėjo. Pagal regulą turėjo barzdą auginti. Jis čia pomirtinis, neaišku, ar, ar tikrai jo. Bet, sakykime taip, suvaidino jisai rimtą vaidmenį. E, tiesa tokį rimtą, kad dabar visokių nesąmonių. Rašo, rašo, kad jis e, navigacijos mokyklą ar ten net akademiją įkūrė. Nieko jisai ne, neįkūrė, ten tiesiog jo aplinka ordino ir, ir pirklių, komercinių pirklių arklių pagalba ėmėsi eksploatuoti Afrikos e, pakrantes. Kasmet e, leidžiami laivai, ekspedicijos, tyrinėja, prašinėja, prekiauja, o kartais ir, ir užpuola vietos gyventojus. Tiesa, greit paaiškėjo, kad Afrikoje su tais puldinėjimais tai ten nieko gero nebus, nes e, pačius gali pamatę labai lengvai sugaudyti. Na ir, ir agresyvę politiką pakeitė prekybinę ir, ir tokios na, diplomatinė, sakykim taip, e, ekspansija. E, Enrique e, princas, na, jis kaip karo vadas, tai šiaip savo pasirodė, dalyvavo karuose Afrikoje, taip sudalyvavo, kad šiaip taip tik tai pats iš, iš, išspruko į, į, atgal į Portugaliją, mm, jo brolis ten beve, berods dešimtmečiai liko įkaitu ir, ir, ir daugiau jisai asmeniškai jokio noro kelti koją į jokias Afrikas neparodė, bet kaip toksai finansinis, valdžios ir intelektualinis centras jisai iš tiesų veikia. Na bent jau Marko Polo knygą turėjo, buvo skaitęs, žinojo, kas tai tokio. Kodėl Portugalija, va, kitas klausimas, nes atleiskit tą Portugaliją, na milijonas, na gerai ten su visokiais valkata suskaičiavus gal, gal ir pusantro milijono gyventojų. Na tai čia Žemaičių seniūnyje, nu su Kaunu, ko gero dar, tie, tiek Lietuvoje būtų. Mažyta valstybė europinės mastas. Plus, ji atsirado nesenai, autoritetas žemas, niekas ten išskyrus visiškai greta esančius kaimynus, net ir giminiuoti su portugalais nenori, nes, na, žinot, ištekint savo princesę, po to visiems girsis, kad, kad tavo giminaitis kažkoks. Tai, na, kam, kam to reikia? Hmm. E, bet tai buvo frontyro valstybė. Frontyro tai sienos, pastovių karų valstybė. Kaip ir kitos Ispanijos karalystės, e, ji buvo specifinė. Neišvystyta baudžiava tiksliau beveik jos nėra, nes ką tu ten įbaudžiavinsi. Tie, jeigu pradėsi spausti, tai tie valstiečiai tiesiog perbėgs arba neperbėgs, pasikvies maurus musulmonus. Ir, ir, ir, ir tuo viskas baigsis. Nėra kaip. Miestai labai savarankiški irgi, nes e, tam, kad privilioti žmonės reikia labai gerų sąlygų. Jau jų pačių etnosas, tai ten pusiau atklydėliai, pusiau emigrantai iš pusės Europos, na, gana tokie žmonės. Uh, kaip čia pasakius, ne iš aukštos vietos susirinkę, bet visi ginkluoti, visi su savo savimone ir, ir toli gražu Nu, su savim neatsineša tų tradicinės e, europinio feodalizmo to susiskaldymo. Tai štai, Portugalija buvo maža, tai maža, bet ji, galima sakyti, buvo viena iš pirmųjų Europos centralizuotų monarchijų. Ir tai buvo didelis pranašumas. Buvo ten, aišku, ir markyzai, ir grafai, ir ko tik tai nebuvo, bet jie visi buvo prispausti karaliaus. Jie, jie neturėjo savų feodų, kuriais remiantis galėtų maištauti, nevykdyti karaliaus valios ir panašiai ką nors daryti. Na, o karalius sugebėdavo akumuliuoti pakankamai didelius pinigus, e, domėjęs e, laivybą, o kur tu ten nesidomėsi, tai mūsų akim Portugalija palaimintas kraštas, nes vynogės auga e, gerai ir portveinas stiprus. O šiaip tai, žinot, ten žemdirbystė šiaip savo. Nori išgyventi, tu, turi žvejoti, tai visko atsivežti reikia nes keliauti per Ispanijos tas, tuos visus kalnus tais laikais, tai buvo lengviau buvo nuplaukti, sakykime taip, į Ameriką, ne, negu perkeliauti per, per, Pirienų pusęsalį. Sveikesnis, daugiau šansų, kad gyvas liksi, neapiplėštas ir neužmuštas kur pakeliui. Na taip, tas plaukimas vyko, pirmi laimėjimai buvo neipatingai kokie, bet vis tiek atrado Kanarų salas, Madeiros, Azorų salas, tiesa kartu su Ispanais, ten, ten dalinosi tas salas, vietos gyventojai gavę europinį kultūrinio užkrato. Kai kuriuose ten jų ir nebuvo, kitur atplaukė, susipažino, po metų atplaukė, žiūri, nei vieno gyvo nėra, kažkodėl numirė ar kažkur pabėgo, nieko nesuprato. Na, bet štai salos yra, jas galima apgyvendinti. Apgyvendinti galima, bet nėra kuo. Baudžiauninkų nėra, nepriversiu laisvo Portugalo, kad važiuotų į kažkokį tropikų pragarą ir, ir tenai vargtų plantacijose. Išeitį surado Portugalai, jie pirmieji tapo tais kapitalistiniais vergvaldžiais, kad reikia pirkti afrikiečius įpratusius dirbti tokiom daugiau mažiau klimato sąlygom, vežti į tas salas ir ten kurti plantacijas. Cukraus visų pirma, a, vėliau ir, ir, ir kitų, ir, ir Madeira kuo garsi, vyno ir, ir garsi. Mm, šitą jie atrado, surado ir ėmė eksploatuoti labai anksti ir e, labai greitai. Kita tokios frontyro valstybės ypatybė buvo, kad jie visą laiką mąstė globaliai, strategiškai. E, jie kariavo nesibaigiantį karą su musulmonais ir nors musulmonai buvo iš, iš grūstai, iš vytai, iš Pirėno e, 15 amžiaus pabaigoje, bet tai ką, išgrūsti kitai pusiai, Gibraltaro stulpų visa Šiaurės Afrika. Ir ten karas su musulmonų valstybėm tęsiasi be galo be krašto, jo labiau, kad e, pamažu į tą Šiaurės Afriką ima skverbtis Osmano imperija ir galiausiai nebe pamažu, tiesiog inkorporuoja vienai par kitaip tas valdas savo e, milžinišką valstybę e, reikėjo žvalgybos, reikėjo strateginės žvalgybos, reikėjo ir tų tiesiog sąjungininkų paieškų. Na ir, ir vienas iš garsiausių turbūt laikų žvalgybininkų, tai Perodė Kavilje, Portugalijos žvalgas, ten viskas buvo rimtai, čia ne, ne šiaip koks ten Markas Tvenas, nežinia kur klajojantis. E, su identiteto keitimais, su rezidentais, su informacijos persiuntimais, e, su šifruotėm, e, viskas kaip reikiant. Užsimaskuoti, pakeisti identitetą, apsimesti pirkliu, musulmonu, jeigu reikia apsipjaustyti, žinoti viską iki smulkmenų. Tai va, perodė Kavilje, ieškodamas to presbiterio Jono katalikiškos, krikščioniškos, atsiprašau, imperijos Azijai, aplankė jisai, įsikūrė Egipte, Juodąją jūrą išvalgė, plaukiojo Afrikos pakrantėm, nuvyko į Indiją. Kitaip tariant, informacija plaukė tiksli, detali ir labai aiški. Tiesa, jam pačiam grįžti Portugaliją neleido, kol jis nesurado to presbiterio Joną. Ieškojo, ieškojo ir surado. Ką jis surado? Etijopijos krikščionišką imperiją. E, tenai e, taip patiko vietos valdovam, kad, kad jo neišleido atgal į Portugaliją. Vėlesni portugalai plaukiantis į Indiją, jį ten aptiko, taip sakant, tapo tokiu pirmu uh, europiečių žvalgybininku, diplomatu, rezidentu Etijopijoje. Uh, kitaip tariant, Vasko Dagama ir kiti plaukė ne šiaip sau klajodami ir, ir klaidžiodami kaip koks Kolumbas. Plaukė žinodami kur, ko ir kaip. Buvo viena problema, kaip pasiekti Indijos vandenyną ir tą problemą galų gale išsprendė Baltromėjas e, Diesas, e, garsus e, na, navigatorius Portugalų. Mm, jisai e, pasiekė 87 metais, na, tą iškišulį, kurį vėliau karalius pavadino, kad čia gera viltis Jie ne tik pasiekė pietinę Afrikos e, kraštą, bet jie dar truputį paplaukė Indijos vandenino pakrantėm ir pasiekė pirmas gyvenvietės, apie kurie žinojo iš, iš prekybininkų, iš žvalgybininkų, tokių kaip Kovilja. Na, e, pastatė pakrantę va, tą, pa, pa, padrauktos vadinamus kryžius akmeninius. Jie labai buvo reikalingi Portugalų navigacijai, Portulano braižymai ir ženklino, kad kiti kokie ten neaiškus europiečiai atplaukia, nepradėtų uh, reikš pretenzijas, kad girdi jie pirmieji atrado. E, Portugalijos e, karalius Žuanas arba Jonas II e, buvo tuo, tų tokių kelio į Indiją pagrindinių entuziastų ir skatintojų. Tiesa, kol jie taip tyrinėjo. Visą tai portugalai darė baisiausios valstybinės paslapties e, sąlygomis. Niekas išskyrus karaliaus aplinką apie nieką nežinojo. Ir štai tuo metu atsirado pas juos ten nelaimė. Nežinia, iš kur atklydęs neaiškios kilmės e, tipas e, Kristoforo Kolomba pradėjo aiškinti, kad Žemė yra ketverčių mažesnė negu kad e, matematikai nustatė, reikia plaukti į vakarus, pasieks Indiją ir kas visiškai karaliui nepatiko, jame reikalauti kažkokiu fantastiniu sąlygu. Net kad ten markyzas koks bus ar paveldimas admirolas, tai čia bala nematė, bet dešimtadalį ką tenai užgrobs, dabar, kad nepamelavus, berot septintadalį visos busimos prekybos su tais kraštais ir panašiai panašiai. Na, Markyzo titulą Portugalijoje galėjo duoti, kad, kad ir šunių nieko čia baisaus, bet va, šitie reikalavimai buvo neprimtini. Ir bjauriau buvo, kad atsikratyti juo negalėjo. E, rėmėsi mm, tokio toskanelį skaičiavimais ir mąstymais e, Kolumbas. Galėjo jam aiškinti dešimtis e, mokslininkų, matematikų ir astronomų, kad Žemės tūris yra apie 40 tūkstančių dabartinių kilometrų, ne 30. Na, ginčas buvo beprasmis, bet negalėjo nei paleisti, nes nei pasakyti, kad mes viską žinome ir, ir nesuktumum galvos su visokiam nesąmonėm, mes, mes greitai plauksim. Tai super paslapti, sužinos kitos karalystės bus blogai. Na ir, ir tampėsi su tuo Kolumbu be galo be krašto. Kas su Kolumbu blogai buvo, neaišku, kas jis toks genujietis, bet jo brolis e, kartografas e, pardavinėja žemėlapiais. Genujietis iš, iš audėjo šeimos. Na, žinot, kad ten tų audėjai tai skurdžiausia profesija. Čia kaip dabar aš sakyčiau, a, esu ten Kastytas Antanaitis, atrasiu, skrisiu į Marsą ir duokit pinigų, nes aš iš elektriko kokio nors šeimos. Na, įtikinama. Kaip atsidūrė jisai Portugalijoje, irgi neaišku. Ten tokia puikia istorija, piratų laivą galero užpuolė berots prancūzai, nuskandino jį, laivas nuskendo su visais vienas išplaukė. Kas toks Kristoforas Kolumbas, aišku. Na ir, ir ką jis tam piratų laive veikia? Esakus pas dėdę, plaukiau su dėdė. O kas dėdė? Dėdė piratų laivo kapitonas, irgi Kristoforas Kolumbas nuostabi istorija, kai tokia išgirsit, plokit katučių. Ai, apie nuostabias istorijas dar vieną pridėsiu. Taigi čia yra visa samokslo teorija, kad Kristoforas Kolumbas yra Gediminaitis, Jogailaitis, taip sakant, Geminaitis. Nu, iš kur jis čia toks atsirado? Ai, tai labai viskas tiesiog iki ašarų paprasta. Vladislavas Varnietis, e, Jogailo sūnus, žuvo mūšį, kur jo palaikai dingo neaišku. A, jisai niekur nežuvo, jisai pasivadino Konradu, atvažiavo į, į Portugaliją, ten gyveno, va, susilaukė sūnaus, kuris Kolumbas, o jisai va, ir, ir, ir, ir plaukė. Irgi, kai išgirsite, paplokite, kad tu čia istorija puikiai. Daugiau tokių netaip nebuvo bus gyventi. Aišku, kad Kolumbas e, susideda galų gale su, su ispanais ir, ir jau, jau pasiruošus plaukti, staiga, kaip, kaip velnės iš tabakinės, žinia, kad atrado, mm, na, kaip Kolumbas aiškino, Indiją Portugalam buvo absoliučiai aišku, kad jokia ten ne Indija, bet problemų galėjo kilti. Iki Ameriko Vespučio, kuris nustatė, kad e, čia jokia ne Indija, o atskiras kažkoks pasaulis, buvo dar, dar e, toli, bet klausimus reikėjo spręsti ir juos išsprendė. 92 e, metais Amerika atrandama, o 94 metais pasirašoma Tordesilio sutartis. Popiežius Aleksandras VI, na, Rodrygo Bordžija tarpininkas tarp Ispanijos Ispanijos ir Portugalijos dalinasi dar nepapjauto veršiuko kailį, na ir pasidalino gana gražiai. Tordesilio sutartis pirma pasaulio istorijoje sutartis, kuomet e, žemės rutulys padalinamas į tarp e, dviejų valstybių įtakos e, zonas. Na, galite pažiūrėti, kaip ten nubrėžė daugiau mažiau tą liniją. 24 skaidrė. Portugalam atitenka, na, sakykim taip, Ispanam visa Amerika, išskyrus e, ten prozorų salas tokia kreiva linija, kaip kai nubrėžė, tai, tai gavosi, kad pakliuvo į Portugalų įtakos sferą ir, ir dalis e, busimos Amerikos, bet svarbiausia, svarbiausia, Portugalam atiteko visa Afrika ir visa Indija. Na, kaip tokio dydžio valstybė, tai žinote, tik tai pasidžiaugti dėl jų galima sutvarkius e, tuos tarptautinius reikalus, kam tų sutarčių reikėjo, kad neįlystų kokie nors anglai, prancūzai, dar, dar nežinia kas, arba tie patys ispanai nesugalvotų, kad čia, kas čia per Portugaliją, kodėl jie e, grobė mūsų atrastą Indiją. Taip, pirma kelionė, Vasko da Gama, beje, taip, portugalai, tai jie ši, ži, visas tas raidės turi, joks ten ne Vasko, o Vaško ir ne D, o da turbūt, ne, nesvarbu. E, Latinizuotas formas naudokime, arba ir tokias, ir tokias, jiem tas pats. Mm, žodžiu, Vasko da Gama su Karaku San Gabrielis nuplaukė, žinodamas kur ir kaip nuplaukti. E, palei Afrikos pakrantės jisai niekur nestoviniuoja, išskyrus e, apiplaukiant gerosios vilties iškišulį. Bet e, atkreipkite dėmesį 29 skaidriai, pakeliojus užsuka į miestus esančius Indijos vandenyno vakarinėje dalyje Tai iš jų svarbiausias Kilva e, buvo, bet nemažiau svarbus Mozambika, Malindis, Mogadišo. Tie miestai, jie buvo arabų pirklių įkurti iš, e, daugiausiai iš Persijos įlankos e, įvairiausių teritorijų. Jie buvo mišrus, pusiau vietiniai valdovai, pusiau musulmonai, jie musulmoniški. Kol kas dar Vasko Dagama jam nieko gero ir blogo nedarė, bet greitai tai pasikeitė. Buvo aišku, kad reikia atraminių taškų pakeliu į Indiją. Neįmanoma vienu tokiu staigiu judesiu nulėkti iš Lisabonos, sakykime, Kalikutą. Mm, per toli. Bet atplaukė jis konkrečiai į pietinę Indiją, į Kalikuto miestą, atplaukė su, su trim laivais, pakeliui vienas ir, ir, ir, ir nuskendo, buvo priversti jį, jį, jį nuskandinti, sudeginti, bet šiaip taip, taip sakant, atvyko. Kalikutas e, buvo savarankiškas valdovo valdomas e, Indijos miestas, prekybinis miestas, nes labai gera vieta, pietinė Indijos dalis. O jeigu būtų žinoję Kalikuto gyventojai, kuo jam tie portugalai baigsis, tai e, būtų apsimetę, kad jų tą dieną nėra nei namie, nei darbe turbūt. Na, Iš pradžių santykiai kaip ir nieko. E, Kalikuto Kočinas priemė Portugalus, na, dar vieni prekybininkai atvyko, nieko daugiau. E, Užmesgė, leido prekiauti, pamatė, kad skurdus, nieko ten iš jų dovanų, na, kažkokie audeklai, menkaverčiai prekybininkai. Bet konfliktai prasidėjo. Prasidėjo visų pirma dėl to, kad arabų pirkliai tikrai nenorėjo, kad kažkokie konkurentai atsirastų. Paaiškėjus, kad jie krikščionis ir katalikai dar mažiau arabam noro, kad čia tokie būtų. Portugalai reikalavo savo išskirtinių sąlygų ir, ir, ir beveik visur, kur jie atvykdavo, tokias sąlygas ir išsireikalaudavo. Kitaip tariant, eksteritorialumą, kad neteistų vietos valdžia, kad jie turėtų savo nedidelę teritoriją, ten faktoriją, sandėlį, kažką kažką panašaus, kurie labai lengvai išaugdavo į tvirtovės, e, kad galėtų, turėtų teisę ginklus nešiotis ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Na ir dar ir portugalai, ir prancūzai, ir anglai, ir olandai, visiems tos pačios istorijos, ypač su ekvatoriniais regionais. Taigi atplaukė vyrai. Mėnesių mėnesius ten ne tai, kad moterų nematė, nieko nematė išlipa pavalgo atsigauna prasideda prekyba ir staiga pamato kad aplink pilna moterų lengvai pasiekiama tiesa susikalbėti nemoka su jom na bet jei pusnuogė vaikšto tai ką čia daug kalbėsi daug ir nekalba tai ši, šita istorija su jūreiviais ir kareiviais tai buvo tiesiog nesibaigiantis e, europiečių ekspansijos tiesiog girnapusė prie kojų kur nenuvyks ten arba apvoks, arba išprievartaus. Arba išprievartaus ir apvoks, ar, arba ir tą, ir tą, ir, ir daug kartų. Na ir konfliktai, ta puikia prekyba kočinė baigėsi tiesiog susidūrimu e, su, su vietos e, valdžia. Na, atrodytų kaip ir nesėkmė, bet kam nesėkmė, o kam ir, ir, ir visai neblogai. Reikalas tame, kad konfliktas su Koči, atsiprašau, ne su Kočino, nu, su Kalikutu, beje, Kalikuto nepainiokit su Kalkuta, Bengalijos e, didžiausio miesto sostinė. E, čia kas kito. E, tie konfliktai su, su, su mm, Kalikutu patraukė Kočino Samorino. Samorinos tai na, kunigaištis, sakykim taip, dėmesį. Ir kai sekantį kartą atplaukė Portugalai, tai jie kreipėsi, tiesiog sako, girdėjom, konfliktuojate su mūsų konkurentu. Taip konfliktuojam, taip prašom pas mus. Labai greitai portugalai suvokė, kad reikia prieš indus naudoti kitus indus, o jo labiau, kad portugalų laivai, na, pažiūrėkit, vaiko čino valtis, na, tokiom plaukėjo. Ką jos galėjo padaryti, Vasko da Gama tiesiog nežinau, jau, jau net čia apie karaką nėra ką šnekėti, ten, ten šiaip kokia valtelė su dviem patrankom. Absoliučiai nieko. Vasko Dagamai atlygis buvo milžiniškas grįžus. Taip sakant, e, gavo titulą, e, išsprendė jo naudai bylą su vietiniu vienolynu ir e, davė tokią pensiją, ar kaip čia pasakius, na, kelio į Indiją atradėjas, didžiausias Portugalijos didveris po, po karaliaus. Spėkite, kokio dydžio buvo. A, šio, šio laikiniais pinigais mažiau negu 100 eurų. Tai nieko nesako apie Portugalijos karalių šikštumą ar dosnumą. Tiesiog dar ta visuomenė, dar jį feodalinė, agrarinė ir pinigai ten daugiau skirti, na, tokiam reprezentavimui, būtiniausiam e, prabangos dažniausiam išlaidom. Na arba visai jau tokia kasdieniniai smulkiai apyvartai. Šimtą eurų atrodė, kad užteks ir Portugalijos markyzui. E, na, tiek to. Tikru, gerai, kelio į Indiją atverėjų buvo Portugalijos karalius Žuanas II, bet e, tikru to regiono na, su valdytoju ir valdytoju sekantis karalius tapo Manuelis I. Vasko Dagamas kurį laiką jisai daugiau į Indiją nebesintė, na, žiaurokas, žiaurokas Vasko Dagama buvo, e, bet e, jį pakeitė nemažiau mm, veiksmingi, kaip čia pasakius, e, veikėjai. Tai pirmasis iš jų buvo mm, Pedro Alvarės Cabralas, kuris beplaukdamas 1500 metais į Indiją atrado Braziliją. Brazilija čia arba nuo keltų Hai Brazil, tokios mistinės salos, arba nuo, nuo raudonmečio Brazilijoje augančio. Bet kaip bebūtų atrado, tiesa iš tos Brazilijos tuo metu didelės naudos Portugalai kol kas nematė. Tiesiog kelionės taškas, galit pažiūrėti 20, 36 skaidriai, plaukė savo Arba Kanarų salose galima sustoti, arba Kabo Verdės ir tiesai tada į Braziliją. Iš Brazilijos į pietų mm, e, Afriką, iš ten į pietinę Indiją. Trijų etapų tokia kelionė susiklosti. Bet Kabralas jau plaukė ne su trim laivais, o su trylika. Ir be pirklių jisai vežėsi 1200 kareivių. Tai jau buvo rimta. Ir tiesą sakant, jam atvykus, e, ką pirmiausiai nuveikė, atplaukė į Kočiną, e, atsiprašau, prikibo tas Kočinas, atplaukė į Kalikutą ir apšaudė miestą e, su didelėm pasiekmėm. Užmesgė santykius su, su, su Kočinu, jau mano minėto. Ten įkūrė dvi faktorijas. Faktorija, tai faktorijas tais laikais vadindavo pirklius. Faktorija pirklių, va, tokia laisva ekonominė zona, ar kaip čia pasakyti. Ir tas modelis vėliau veikia visur, ir pas portugalus, ir ne pas portugalus. E, tai yra, pirmiausiai faktorija, iš jos arba šalia jos sandėliam ir prekiams augo tvirtinimėlį vieną kitą. Kitaip tariant, išaugo nedidelė tvirtovė, po to ir didelė tvirtovė su baze ir uostu. Ir galiausiai prie tos bazės ir uostos ima formuotis miestas ir tas miestas ne iš vietinių gyventojų, dažniausiai iš, iš kolonizatorių atvykusių iš Europos. E, sistema tokia universali ir beveik visada nekintanti. Portugalų šitie plaukiojimai buvo finansuojami šimtinai karaliaus ir pelną gaudavo karalius. Tai taip jau gavosi, kad ką pakeliui pavogdavo, tas karaliaus tarnam ir likdavo. E, koks tikras pelnas buvo labai sunku pasakyti, bet taip portugalai sugebėjo padidinti atvežamų prieskonių kiekį į Europą 3,5 karto. Labai greitai padidino. Jau po Vasko Dagamos kelionės, e, kuomet venecijiečiai eilinį kartą atvyksta į Londoną, na, o Londonas buvo prekybos tokia vieta, kur e, viduržėmė jūra susitikdavo su Hamzos, taip sakant, mm, įtako zoną. Tai po Vasko Dagamos pažiūrėjo į tas jų prieskonis apgalėtinus italo ir jų kainas pasakė, gal jūs daugiau čia ir neplaukiokite. Na, gal jie daugiau ir nebeplaukėjo, ne, negalėjo konkuruoti su, su atpigintojim e, prekiam. Uh, nes iš tiesų didelis kiekis reiškia ir kainų kritimą. E, prieskoniai Portugalų dėka pasidarė įperkami ne tik kunigaikščiam ir, ir valdovam, bet ir netgi ir eiliniam e, kokiem nors e, bajoram. Na, turtingiam pirkliam. Kad būtų, galėtų jų įsigyti turtingesnis valstietis, dar prireikė gero šimto metų, tai yra Olandų prekybinio sugebėjimo. Bet čia jau truputį mm, kita istorija ir, ir sekančią paskaitą apie juos pakalbėsime. E, kiek užsidirbdavo? Mm, toks pajamos nebuvo jau ten tokios fantastinės, bet visgi, visgi. E, pelnas galėjo mm, siekti iki 152 procentų atmetus visas mirtis, išlaidas, nuskendusius laivus ir, ir, ir panašiai. Bet labai dažnai būdavo mažesnis apie 90-100 procentų. Neblogai, neblogai. Tik tai didelis gana, gana e, rizikos. E, na, Manuelis... E, Pirmasis visgi gyvenimo pabaigoje padarė vieną rimtą klaidą, kaip, kaip jo uh, E, ankstesnis karalius su Kolumbu, taip čia nutiko istorija su Fernandu Magellanu. Magellanu, jie ten broliai buvo, jie pažais buvo karaliaus dvare ir kaip ten su tuo karalium nesugyveno, kas ten darėsi, niekas iki šiol nežino, gal koks samokslas, gal kas, bet nekentė nuoširdžiai vieni kitų. Baigęs tuo, kad, kad e, numojo ranka Magellanas ir išvyko tarnauti Ispanijos karaliai. Tai jis, kad išvyko, tai išvyko, bet jisai jau buvo plaukęs į Indiją, jis žinojo, kur kas yra ir, ir taip, atvėrė, įleido ispanus iš kitos pasaulio pusės į Portugalo įtakos sferą. Bet tai, kaip, kaip minėjau, nutiko jau, jau po Manuelio pirmojo uh, mirties. Sekančiu, uh, Mm, na, reikėjo kažkaip išspręsti tą problemą, kaip valdyti iš e, Lisabonos, nežinia kur Indijoje esančias faktorijas. Sprendimas buvo toks sugalvotas, kad reikia skirti vicekaralius. Vicekaralius turėdavo karaliaus e, visus įgaliojimus, paskelbti karą, sudaryti taiką, mm, leisti pinigus, tiesiog Atstovas ir atstovas. Estado de, de Indija, e, pirmoji tapo Francisco del Meida, irgi ryškus e, veikėjas, e, kuris buvo reikšmingas tuo, kad jisai peržengė Indijos vandenyno regioną. Ir ne tik peržengė, jisaigi <sniffs> laimėjo gana strateginį karą. Nutiko taip, kad Egipto Mameliukų sultonatas, e, mameliukai tai kariniai vergai. E, kažkada Egipto sultonai pirkdavo europiečius dažniausiai iš rytų Europos pagautus karo belaisvius, juos tarsi e, paversdavo sa, sa, savo ištikimą gvardiją ir kareivis. Po gana nevykusiai pasibaigusio Liudviko šventojo žygio į į Egiptą, Damietos apgulties, ten, ten ir visokių liūdnų nuotikių. Paaiškėjo, kad sultonai su savo ten visą valstybės aparatu nekažin ką gali padaryti, o mameliukai pasirodė, kad yra pagrindinė smogiamoji jėga. Jie ir, ir užgrobė gana vikriai ir greitai e, valdžią Egipto sultonatę. Ir, ir toliau jie to, toliau formavo savo korpusą iš vergų, bet jau patys e, tapo valstybės valdovais. Mameliukų sultonai, na, puikiai politinė sistema buvo, vienas tik tai e, kažkur išjojo ir dingo. Visus kitus paprasčiausiai nužudydavo. Nužudo ir, ir kitas sultonas tampa. Nustabi valstybė, nustekeno Egiptą iki ašarų, e, bet išgirdę, kad Aleksandrija praranda tokią įtaką, jau jie nežinojo, ko rimtis. Na, tiksliau žinojo parašė laišką Romos popiežiui, kad uždraustų Portugalam plaukioti į Indiją. Na, Romos popiežiui čia galėjo šimtus tokių laiškų rašyti. Nieko jis Portugalam padaryti negalėjo. Čia 1502 metais grasino, kad sunaikins Jeruzalę, jeigu toliau plaukios ir, ir, ir taip toliau. Na, grasinimai grasinimais. Mm, blogiau gal buvo, kad jie e, sugalvojo, jog reikia pastatyti Raudonojo jūroje rimtą laivyną, galerų ir e, plaukti prie Indijos, išvaikyti, išnaikinti portugalus. E, patys jie pastatyti nieko nebūtų sugebėję, jeigu ne, kit, ne kitos e, tokios prekybos su Indija aukos. Spėkite kas, taip, be abejo, venecijiečiai ir šiek tiek genujiečiai. Jie padėjo, pardavė galeras, apmokė, padėjo, padėjo musulmonam kariauti prieš kitus krikščionis ir tas laivynas e, atplaukė į Indijos e, vandenyną, pasiekė Indiją sėkmingai, Egipto vedamas. Na, ten toks e, Huseinas vadovavo tas Huseinas, tai jis ten nesuprasi kas, ar, ar, ar, ar ukrainietis, ar serbas kažko, kažkoks toks. Iš, iš. Nes uh, emiras Huseinas, e, mameliukai, nepaisant to, kad patys tapo Egipto valdovais ir valdytojas, jie ir toliau pirko vergus ir toliau rekrutavo kariuomenę būtent iš krikščionių vergų. Na, tokia šizofreniška vergų valdovų valstybė mm, buvo. E, Huseinas e, sudarė sąjungą su Gudžarato sultonu, čia, kaip čia pasakius, vakarų, šiaurės vakarų Indijoje esančią, ir su nuo Portugalų nukentėjusio kalikuto Samorino. Na, susidarė tokia, žinot, koalicija musulmoniškai vietinio Portugalų priešų, kurį galėjo baigtis Portugalam liūdnai. Na ir, ir jo labiau, kad, kad septintais metais e, jūros mūšį e, susidūrė ne, ne visas Portugalų laivynas, e, dalis pralaimėjo tai koalicijai. Bet už tai 1509 metais prie Dių vietovės, kurie vėliau tapo Portugalų atramos ir tvirtovė ir, ir, ir miesto, Portugalam pavyko mūšį laimėti. Na, laivynas Portugalų kelių laivų viso labo, bet kariniai ir europiniai. O tos koalicijos laivynas, tai ten, na, turbūt m, mm, pri, prisigyrė ir, ir e, prisimelavo, e, bet, na, kalbama, kalbama, kad apie 200 laivų buvo. Tiesa, iš tų 200 laivų, 100 vos ne 80, tai ten tie tokie pietų Indijos laiveliai greičiau, na, ten barkais nepavadinsi. Problemų jie nesukėlė. Problemas kėlė galeros ir, ir karo laivai. Na, bet portugalai pasirodė geresniais jūreiviais, geresniais kariais, tiesiog drąsesniais iniciatyvesniais sumušė, sutriuškino devintais metais. Sunku pasakyti, ar tuo Egiptas e, būtų apsiramėjęs, greičiausiai ne, bet e, pas juos apsilankė kita nelaimė. Osmanų imperija 1517 metais surengė karo žygį į Egiptą. Nu, Vizyris e, Mameliukų sultono labai gražiai viską išdavė, Osmanų sultonų ir Egiptas krito. Krito gana liūdnai, tapo sudėtinė Osmanų imperijos dalim. Teoriškai Osmanų imperija taip pat pretendavo bent jau Arabijos, Šiaurės visą Afriką, rengė ekspedicijas, labai Etijopiją norėjo sunaikinti, išstumti kaip nors e, krikščionis iš Indijos vandenino, bet ir per toli buvo, ir per sunku, ir galų gale na, Osmanų imperija visą laiką kariavo dviem trim frontais. Nebuvo kaip centrinėje Europoje nesibaigiantis Balkanų karas – nesibaigiantis karas 16 būtent amžiui, būtent tuo, tuo metu e, su šiitais Persijai. Tiesiog jau ten na, religinis karas tarp sunitų ir šiitų. Na ir, ir dar viena e, įtampos e, tokia linija – Afrika, va, ta pati Etijopija, Indijos vandenynas – kokia ta imperija didelė bebūtų, na ten apie 70 milijonų, ko gero, klėstėjimo metais gyveno, bet jinai šitokios naštos pakelti negalėjo. Taip ir blaškėsi iš vieno fronto į kitą. Dar plaukti kažkur, kažinkur į, į Indiją, nežinia ko, su kažkokiais hinduistais prieš portugalus kariauti, tai jau buvo anapus osmanų gėrio ir blogio suvokimo. Jo labiau, o ką portugalai? Pagrindinis priešas buvo ispanai. Portugalai kažkur toli, jie nelabai osmanų man ir, ir pavojingi, ir, ir, ir e, įdomus e, buvo. E, Almeida grįždamas žuvo tiesiog Pietų Afrikoje, vietiniai gyventojai išsilaipinusi krantą, užsiundė ant jo savo karvių bandas, sutrikdė rikiuotę ir tada pribaigė išblaškytos ispanų nu, kareivis. Portugalai padarė išvadą, kad reikia Pietų Afrikai ne šiaip sustot, paplėšikaut, paprekiaut, o tiesiog ją normaliai užimti miestus, kad, kad būtų galima, kad tokios istorijos daugiau nepasikartota. Na ir 1509-15 metais Indijos e, vandenynas ir regionas pamatė tokį geopolitinį veikėją kaip e, Afonso de Albuquerko. Ehm, žmogų, kuris kai nepavyko užimti Ormūzo, Ormūzo jisai norėjo užimti tam, kad e, būtų Persijos įlanka uždaryta kartą ir visiems laikam. Jisai prisiekė, kad barzdos ne, nesikirps, kol, kol neužims. Ir užėmė, galų gale užėmė. Užėmė tiesą jau savo mirties e, e, išvakarėse, bet užėmė, uždarė. Mm, kitas jo suvokimas buvo, kad reikia mm, uždaryti Raudonąją jūrą, tai Edeną užimti. Užėmė, Tiesa, Edenė neišsilaikė, bet ten yra tarp Afrikos ir Arabijos salos, Peskatorės berots vadinasi, tai tenai Portugalai įsitvirtino saurame ir be jų žinios ir jam nematant išplaukti iš e, Raudonosios jūros pasidarė labai ir labai sunku. Pričiupo visas tas e, Afrikos pakrantės, e, pavertė vienai par kitaip vasalais arba su tartim su painiojo pripainiojo. Mm, na, ką dar? uždaryti reikia Indijos vandenyną ir iš kitos pusės. Tai Portugalai sumanė, mm, kad reikia mm, na ką reikia, Malako sąsiaurį. Jisai tarp Indonezijos ir, ir Azijos yra, va tenai įsitvirtinti. Labai neblogai būtų įsitvirtinti ir, ir mm, Ceilonė. Neblogai, tai neblogai, tą ir padarė. 1514 e, metais e, pasiekė, e, pasiekė Kiniją ir 20 metais įkūrė, na, įkūrė užgrobė tiesiog ir, ir pastatė min Kinų imperiją prieš faktą, kad Makao nuo šiol E, bus e, vienaip ar, ar, ar kitaip e, Portugalų žinioj. Dar po kurio laiko pa, pasiekė ir, ir Japonija, ten prie Nagasakio dešimą tokia nedidelė salelė ir tenai Portugalai atsidūrė. Makava, tai tiesą sakant, Kinija šiaip taip iš nežinau, kaip čia pasakius, išsikaulė, išsikrapštė dar, dar na, praeitam šimtmetį jau, bet visai neseniai ten dabar Kinijos vienas tokių kazino, taip sakant, miestas. Tai žodžiu, Malaka, Dešima, Makao, Ceilonas, e, Ormūzas. Jis paprasčiausiai apstatė portugalų bazėmis e, visus sąsiaurius ir įmanomas plaukimo vietas iš Indijos vandenyno regioną. Na, taip sužaidė. Visko neužkariausi, bet reikia koridorių užimti. Ir iš jokių rūmų niekas neišeis. Strategas, nieko nepasakysiu. Ir pagrindinis, ko gero, laimėjimas buvo Goa miesto užėmimas. Tiesa, užėmė brutaliai, visus vyrus žudė, moteris nori nenori ištekino už Portugalų ir kūrė tokią mišrę. Tai Goa miestas 16 e, amžiui, 17 pradžioj jis buvo didesnis, turtingesnis ir bendrai labiau panašus į miestą negu Lisabonas, tai yra Portugalijos sostinė. Sunku pasakyti, kaip ten būtų portugalams sekėsi po tokių puikių karinių pergalių, jeigu ne viena problema, tai yra gyventojų skaičius. Nebuvo ką migruoti. Na, pažiūrėkite į mm, paprasčiausiai 44 skaidrę. Čia portugalų valdos. Afrikoje ir dar ten galite pažiūrėti, kaip jie Persijos įlankoj puikiai. Užkimšo ją tiesiog. Mm. O gyventojų Portugalijoje nedidėjo. Per visus tuos užkariavimus, na, galbūt 200 tūkstančių portugalų išvyko į Indiją, galbūt. Na, atgal grįžo vienas iš dešimties. E, pačioj Goa apsigyveno ir įsikūrė tą tokią katalikišką, indišką Portugaliją susiformavo. Apie 60 tūkstančių gyventojų. Tai buvo pakankamai daug. E, ir tie gyventojai buvo pakankamai, aišku, keisti. E, Fernando Magelano kelionė, apie kurią jau minėjau, atvedė dar prie vienos sutarties, tai Saragosos sutartis 1529 metais, e, kuomet buvo nubrėžtas patikslinta linija, kas kam priklauso, ir nubrėžta dar viena linija pribojanti valdas e, Azijoje. Kitaip tariant, atidavė ispanam visą Ameriką išskyrus Braziliją, O savo ruoštų iš Azijos valdų pripažino Magellano atrastą, na, atrastą, surastas uh, Filipinus kaip ispanų valdą. Na, va taip gražiai pasaulis buvo padalintas ir galite matyti, kaip 16 e, amžiaus vidury daugiau mažiau visą tai atrodė. Raudonai e, ispanų valdos pažymėtos, melsvai portugalų. Mm, kaip minėjau, portugalų kolonizavimas, užkariavimas ir kažkoks genocidas vietos gyventojų buvo tiesiog neįmanomas, kur jie beįsikūrė, jie stengdavosi krikštyti būtinai kad priimtų katalikybę iš vienos pusės, iš kitos pusės jie stengiasi na, susiliet su vietos gyventojais, maišėsi su jais labai aktyviai, pralenkdami visus. Tiesa, tas maišymasis, kur geruoju, kur bloguoju vyko, na, kaip čia pasakius, mm, galite įsivaizduoti, kas ten darėsi, e, bet e, Taip, maža mažytė valstybė sugebėjo strateginio va tokio mąstymo ir kontrolinių e, taškų bazių išdėstymo dėka kontroliuoti milžinišką teritoriją. E, kaip jie kontroliavo? Jie visų pirma ėmė išdavinėti Portuga, Portugalą, išdavinėti vietos pirkliam vadinamus kartazus. Kartazas tai kaip kartonas, popierius tiesiog. Tas popierius tai e, su anspaudu surašyta, kad toks ir toks plaukia ten ir ten, jisai mokesčius susimokėjo, niekas neturi teisės jo užpulti. Ką tai primena? Tai reketą paprasčiausia primena, mafijinį. Jeigu to popieriaus neturi, visus paskelbė, kas plaukioja be popierių, yra piratai, o su piratais portugalai nesidera, juos žudo vietoje. Na, tokia įdomi sistema. Nori plaukioti, mokėk portugalų. Kad labai neįsiplaukėtų su tais kartasais, jie dar suformavo kitą e, sistemą katilijų. E, Katilija tai eskortas. Kitaip tariant, jūs po vieną neplaukiokit, jūs suplaukite Portugalų uostą, suformuosime skadrą ir lydimi Portugalų karinių laivų va, ir plaukit savo. Norite Meką, norite Mediną, norite Basrą ir, ir, ir iš viso, kur jūs ten norite, Mozambiką. E, irgi Na taip, gudriai perėmė, mm, perėmė jiem ne tiek tas piratavimas ar, ar, ar prekiavimas. Tai leido kontroliuoti e, vietos rinkos e, kainas. Jeigu pirklys turi pasirinkimą parduoti e, tų mm, katilijų ir kartazų plaukiančiam pirkliam, Nu, kurie dėl va tokio portugalų reketo didelės ir geros kainos pasiūlyti negali. Arba portugalam parduoti už aukštesnę kainą. Tai aišku, jie prekiaus su portugalais. Sekantis e, žingsnis portugalų gudrybių buvo tas, kad jie nusprendė, kad reikia kainas reguliuoti. Negalima laisvą rinką paleisti, nes va, nutiks kaip Europai. Nuvežė ir, ir, ir atpigo viskas vos ne dvigubai ar trigubai. Reikia riboti kiekį atvežamų prieskonių ir riboti kiekį ne tik iš Indijos į Europą keliaujančių prekių, bet ir į Indiją ir bendrai iš Indijos į Afriką ar, ar pas arabus prekiaujančių prekių mm, kiekį. Na ir patikėkit manim, va tokio monopoliai, e, reketas ir, ir manipulacijos su kainom davė rezultatų. Portugalai patys nepajuto, kaip ėmė turtėti ir galima sakyti 16 amžiaus vidury pasidarė tokia, na, jeigu ne Europos kapitalizmas, koks ten kapitalizmas, bet kapitalo centro Lisabona. Tai bent jau tikrai viduržėme jūros regiono arba pietinės Europos, arba jeigu patinka katalikiškos Europos, tam tikrųjų rimtų centru. Pinigų buvo valdų buvo. Mm, darbų, kuriais jie užsiminėjo, buvo dar daugiau. Na, tiesą sakant, tokiai Portugalijai turbūt vien ten kokią Braziliją suvaldyti jau būtų milžiniškas iššūkis. O jie dar, dar ir, ir Afriką, ten pradėjo katalikiškas misijas, karalystės kai kur kurti, kai, kai, kaip Konge. Na, pradėjo darbuotis ir Indijoje. Tiesa, darbai Indijoje tai buvo tokie jų įtartini. Mm, ką atsinešė portugalai su savimi? Inkvizicija. Pradėjo inkvizicija gaudyti tuos krikščionis nestoriečius, kaip eretikus. Na, gavosi nei šis, nei tas, penkta natūralia kolona remtis buvo nebeįmanoma. Misijos portugalų atversti į katalikybę veikė, bet veikė gana tokiam elitiniam ligmenį. Staiga paaiškėjo, kad vienuoliai, dvasininkai, ar šiaip va tie su portugalais labai bendraujantys žmonės kažkodėl yra tik tai brahmanai indų. Ja, taip dvasininkai ir taip, tai, tai va, rado kur. O kšatriai kažkaip tuos katalikus bajorus vis įsitaikyt nori. O šūdras ar dar kokie neliečiamųjų kastų, jie krikščionybę gali priimti katalikybę, bet jie kaip buvo tokie pusiau baudžiauninkai, tokie ir lieka. Šitokia įdomi sistema. Dar viena įdomybė buvo, kad portugalai susigalvojo, kad Indijoje galima katalikui turėti dvi žmonas viena oficiali, kita tokia ne visai oficiali. Kodėl dvi? Aiškino, kad ši, šitaip jie atvertinėjo katalikų tikėjimą vietinės moteris. Na, daugiau negu įtartinas e, toks misionieriavimo būdas, bet užsiminėjo, užsiminėjo. Sunku pasakyti, ar, ar, ar būtų galėjusi Portugalija tą savo klėstėjimą išlaikyti labai ilgai. Greičiausiai ne, centralizuotas 17 amžiaus valstybės europinė sutraiškitoje be jokio e, vargo. Bet tai, kad mikroskopinė e, pasaulio istorijos mastu valstybė, na ir mikrovalstybė Europos mastu sugebėjo na, vienaip ar kitaip, jeigu neužimti, tai daryti įtaką pusiai okeaninio žemės rutulio, na tai čia yra fenomenas, e, kurį, man regis, iki šiol yra mažai kas suvokia. Ai, beje, ką čia mažai kas suvokia. Prisiminkit Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Mm. Taip, mes neplaukiam. Mes tiesiog didžiausią Europoje valstybę sukūrėm, tarp Europos ir Azijos. Ir tiesa, su puikiais e, priešais, su, su, su kryžiuočiais, su Aukso Orda, vėliau su Osmanų imperija pašaly. šaly Na ir dar tokiais puikiais sąjungininkais kaip Lenkai, manau, lietuviai portugalus gali suprasti. Na, visai pabaigai. Nežinau, kas ten vyko per nenaturalioji atranka, bet dabar, jeigu būsit Portugalijoje, tai iš tiesų, na, Britų turistų, pensininkų pamėgtas kraštas, palyginus su Ispanija, tai ramybės, ramybės įlanka. Nu, ten, kur buvo Portugalų tos valdos ir, ir tai saugok dievę, Brazilija su milžinišku banditizmu. Angola ir Mozambikas, kurie tokie hmm, savaime jau gražiai skamba. E, Makao, na, gerai, žaidimų sostinė, gal, gal čia nieko tokio. E, Japonija, e, Nagasakis, ten toks, ohoho, koksai uostas, su kokiais ten gr gr gražuolis ir gražuoliam. Na ir Goa, kurią Indija 20 amžiaus 70 metį užėmė. Mm, na, na, niekur aš tiek, e, ir ne tik aš, tiek daug naujųjų rusų narkomanų kaip Goatai, tai, tai pačioj Rusijoje niekur tiek nepamatysite, tik ten tokia narkotikų pasaulio sostinė. Pačioj Indijoje beje už narkotikus galima atsisėsti ilgai, garantuotai dešimtmečiam, bet va, tam regione tenai visi užmerkia akis. Tai kas ten ką rūko, kokius grybus valgo ir, ir, ir, ir taip toliau. Na taip, pamastykit laiko turėdami apie nenatūralią atranką. Visi labiausiai pasiutę, nusikaltę ir plėšikauti rinkę Portugalai, porą šimtų metų iš Portugalijos važiavo. Liko tie, kurie ramus, taikus. Ne. Gerai būtų, kad ir Lietuvoje taip būtų nutikę. Gerai, jokauja, aišku, dėkui uždėmesi.